Selâse. Selâse. İmle. İmle. Doldur. Doldur. El ferâga. El ferâga. Boşluğu. Boşluğu. Fîmâ yeli. Fîmâ yeli. Gelenlerde. Gelenlerde. Bivada'il kelimetil münasibeti. Bivada'il kelimetil münasibeti. Münasip kelimeyi koyarak kelimeyi koyarak من الكلمات التالية من الكلمات التالية gelen kelimelerden gelen kelimelerden واحد واحد الحجر ثقيل الحجر ثقيل taş ağırdır taş ağırdır اثنان اثنان الباب مفتوح الباب مفتوح Kapı açıktır. Kapı açıktır. ثلاثة ثلاثة القمر جميل القمر جميل Ay güzeldir. Ay güzeldir. أربعة أربعة الورق خفيف الورق خفيف Yaprak hafiftir. Yaprak hafiftir. Hamsa. Hamsa. El mindilu vasihun. El mindilu vasihun. Mendil kirlidir. Mendil kirlidir. Sitte. Sitte. El lebenu harrun. El lebenu harrun. Süt sıcaktır sıcaktır.